posledných pár hodín, čo nám svitol nový deň, 11. februárový, ktorý je spestrený opäť tým, čo k zime ako si už v posledných dňoch naozaj patrí. Je to niečo medzi dažďom a snehom, aspoň teda tu v Banskej Bystrici, takže ani v tento deň sa zrejme zima ešte definitívne porúčať nebude, však napokon má ešte čas, tak zhruba niečo vyše mesiaca lebo prvý jarný deň to si spájame až s 21. marcovým, takže dovtedy tí, ktorí sú teplomilní, musia mať trpezlivosť, a preniesť sa cez toto obdobie bez nejakých následkov. Ten aktuálny termín, ako už bolo aj v predchádzajúcom bloku spomenuté, tak 11. E, február je Svetovým dňom chorých a my na jednej strane budeme veľmi radi, keď ich ani veľa nebude, ale Stáva sa, že práve v tejto rubrike, v tomto bloku ich aj dosť často spomíname a často sa nám aj ozývajú. Začínajú sa tajomstva zdravia. Z Banskej Bystrice teda zdraví Peter Kršiak. Na telefóne by mal byť e, nekašliaci Peter Planieta. No ja môžem tak kašľať iba Neviem, neviem, na čo by som asi... No, bolo, by to, bolo by to asi veľmi nepríjemné, keby ste išli na nejakú konzultáciu a kapesník a a nejaké lieky rýchlo vyťahoval z kapsičky, že? No, občas e, za nejaké, nejaké dlhšie obdobie vždy mám také, že to teličko, lebo tak ja nemám bežné fungovanie, takže to telo preťažujem. Takže niekedy je taký ten náznak, že OK, teraz by som ťa vyplo a teraz by mohlo teraz, eh, čo ja viem, hrdlo alebo sople, ale tak si to vždy strážim a ja vtedy vždy vyhodím rýchlosť, zastavím, zregenerujem, čiže nejdem do toho klasického, ako bežne ľudia robia, že majú nejaký zdravotný problém a teraz idú do lekárne a kupujú si veci a na či už bolesti hrdla alebo na nejaké teploty a teraz s chorobou chodia do roboty to najhoršie, čo môžeme jednu z vecí tomu telu stvárať, je takto s chorobami, to ako keby prechodiť. Tomu sa hovorí, že prechodíte chorobu a reálne tá choroba prichádza preto, aby sa telo niečoho zbavilo a aby si odýchlo. A ak ja mu to nezabezpečím a urobím to tak 2-3 krát alebo koľko, to je zase individuálne u každého, tak potom to telo sa naštve a vypne vás tak, ako televízor, že vy, vyhodí všetky ističe a vy potom ste niekoľko týždňov alebo mesiacov, alebo niekedy už potom rokov a niektorí sa už ani nie sú schopní vrátiť do bežného fungovania. Preto ideálne by bolo navnímavať a samozrejme každý človek pozná, ako sa mu choroba spúšťa. Ja tým, že som mával rád sladké, tak moja klasika bolo, že ma začalo bolieť hrdlo. Vyskúšal som kloktať všetko od vymyslu sveta a rôzne také tie srandy, ale nič z toho mi nezaberalo. Dneska už presne viem, že keď ma začne škrábať v krku, tak na toto je dobrý titri eh, čajovníkový olej, čiže to je ale musí byť ten olej kvalitný a normálne dovnútra si to nakvapkám si to nakvapkám na prst a znútra natrem to hrdlo a toto viem, že keď je to také, že škrapkanie, a tak má, mi zastaví ten proces, ale ja vtedy úplne zdokonalím ešte viacej jedlo, lebo tak ja tam nemám nejaké úlety, ale to len vzniká z toho, že keď tomu telu nedám ten priestor na nejaký oddych, alebo keď boli ešte také fázy, že som spával tak 3-2 hodiny denne a normálne futoval a niekedy sa to ťahalo aj e, týždne, mesiace, takže boli také stavy, kedy som týmto smerom išiel, ale teraz si to tak intenzívne strážim a strážim si aj tie aktivity, lebo veľmi veľa ľudí si to e, neuvedomuje, že keď ma vypne, tak je úplne jedno, že čo ma zajtra čaká, aké mám, akú mám prácu, akú mám rodinu, aké mám deti, aké mám povinnosti. Keď vás to vypne, riešite jedinú vec, aby som bol naspäť zdravý. Čiže múdrosť je starať sa o to teličko. No a ak by som ja mal na niečo kašľať, no tak to sú asi dve veci. A to je e, politika, naš, naša slovenská alebo celosvetová. A potom druhá z vecí je Matrix, lebo to je taký kolos, Uh, eh, a mm, to je ako keby ste chceli zastruhať uh, napríklad cerusku a máte naštartovaný motor a chceli by ste tam do remenice, že si takto obrúsim cerusku, veď vám to stiahne ruku. Samozrejme, dneska tie auta sú urobené tak, že tam nevidíte skoro nič, ale keď to bolo tie staršie auta, že ako Škodovečka, keď ste otvorili kapotu, tak ste tam videli alternátor, mm. ako sa točí, videli ste vodnú pumpu. A teraz si predstavte, že tam by ste chceli obrúsiť cerusku. Takže reálne asi takto je, keď chce bežný človek nejakým spôsobom ovplyvniť ten metrik za tú politiku a niekto povie, no tak potom nič sa v tomto štáte alebo v tomto svete nezmení. No zmení, keď začnete meniť seba a stanete sa tým dobrým človekom a stanete sa lepší, ako ste boli včera. Čiže môžem lepšie sa správať k svojim blízkym, môžem lepšie komunikovať s kolegami v robote, môžem cestou do práce, z práce inak reagovať a tým sa ten svet už stáva lepší. A keby väčšina ľudí začalo takto fungovať, tak si zoberme, že naša politika a celý svet by vyzeral úplne a úplne inak, ale kým to je také, že vždy je väčšia skupina taká, že si poviem, a čo by som robil? E, ja som bol v práci, ja si potrebujem to pivko dať, ale ja mám chud na sladké a ja mám chud na toto, no tak potom je Dôsledok toho celého je choroba a není to potom sranda. No a dneska to zdravotníctvo ide zvláštnym smerom. Teraz minulý týždeň som mal klientku, ktoré, ktorá mala, že máva tie častejšie problémy s hrdlom a ona hovorila, že doktor povedal, že mala by si vybrať mandle, lebo že inak to nevyrieši, ale pán doktor, tie mandle majú nejakú účel. A on hovorí, pozrite sa, a ja aj mojich 10 kolegov má tiež vyoperované mandle. Ja vravím, no tak to je teda level medicíny, že doktor sa ešte chváli, že on aj s desiatimi kolegami majú vyoperované mandle, veď doktor by mal byť prototyp zdravia, mal by byť prototyp vitality, energie a ak to nie je, no tak to ako keby ste prišli mm, k mechanikovi a teraz alebo prišiel k vám mechanik a teraz vidíte, že dymy sa mu z výfuku, tečie mu olej, taká mláka, voda mu z chladiča tečie a on povie, ja vám opravím auto. <laughs> No tak asi, asi by ste ho poslali, kade ľahšie, ešte by ste mu dali zaplatiť tu a vyčistiť ten tie flaky a tu tie škvrny, ktoré vám pred domom urobil. To je v mnohých oblastiach takto, že vodu kážu, víno pijú a keď sa vrátime k tomu Svetovému dňu chorých, keďže to ustanovil pápež Jan Pavol II v 92. tak aj veriaci sa veľmi často k tomu uchylujú, ale majú svoj dôvod, ukrytý tiež v dnešnom dátume, lebo v roku 1858 bola zverejnená informácia o tom, že v jaskyni pri francúzskom meste Lourdes sa poprvýkrát zjavila 14-ročnej pastierke Bernadetke panenka Mária a údajne tam mala hneď 18 zjavení v priebehu pol roka, plus mínus. No a toto miesto sa stalo jedným z najviac navštevovaných tzv. pútnických miest, lebo aj e, Fatima v Portugalsku alebo španielské Santiago de Compostela patrí medzi najnavštevovanejšie pútnické miesta. Tieto Lurdy údajne už tam ročne až 6 miliónov ľudí chodí, lebo sú uzdravenia, ktoré sa počítajú medzi zázračné. Napríklad e, istý spisovateľ Hyacinth de Lafitte sa počas zjavení v Lurdoch vyjadril, že je to náramne pekná rozprávka. Po 20 rokoch sa do Lurd vrátil, ulice sa hemžili pútnikmi, v nemocnici sa striedali mnohí, na smrť chorí pacienti mali zničené pľúca, vnútorné choroby s rakovinou, ohlodané pery, z ráným vytekal krv, hníz a tak ďalej. Za 20 rokov sa ich veľa vyzdravelo. No a došlo aj na také tie zázračné uzdravenia, napríklad 51-ročný muž e, mal sklerózu multiplex e, v pokročilom štádiu po účasti na púti v Lurdskej ružencovej bazilike zažil okamžité, úplné a trvalé vyliečenie v roku 1987. Po vyšetrení komisiou lekárov lúrdský biskup vyhlásil za nevysvetliteľný prípad úplného vyliečenia. Bol to 66. prípad zázračného vyliečenia v Lurdoch, aj keď teda ich tam bolo uznaných až 2000, tak církev uznala iba 66 Prameň vydáva 122 tisíc litrov vody denne, no a prichádza tam pútnikov dokonca viac ako do Ríma alebo do Jeruzalemu a, a špeciály letecké a mimoriadne vlaky robia výpravy. Ako sa pozeráte vy na takéto miesta? No, na našej zemi sú vždy veľmi silné energetické miesta, No a to je napríklad, toto je úroveň vysokej školy, že keď niekto povie, že veci medzi nebom, a nie, e, medzi nebom a zemou nie sú, tak ja hovorím, no tak vysvetlite to, samozrejme on povie, ja som tam nebol, kto vie, či to je pravda, či si to vymysleli alebo nevymysleli. Čiže ten pesimista vždy sa môže na to pozerať, že to môže byť nejaký úlet, ale ja takisto som zažil, nie sám na sebe, ale sú ľudia, ktorí mali takéto problémy, že lekár ich poslal dožiť domov a tí ľudia dneska žijú. Mm. Ani, ešte ešte ani vám je... do toho vstúpim jeden taký prípad mi tu tak teraz e, svieti, že istá Mária prišla na tieto miesta ochrnutá, mala pravú časť tela ochrnutú, ohluchnutá, bola oslepnutá a počas procesie sa náhle postavila, začala chodiť a o rok neskôr po skončení ďalšej sa jej vrátil aj sluch, aj zrak. Tak si predstavte. A lekári nad tým stáli, bdeli, pozerali, krútili hlavou. Nemožné, ale stalo sa. No vidíte. A to je, to je naša medicína. Čiže reálne tie veci medzi nebom a zemou sú a budú sa diať. A keď sa udejú, tak žiadna veda, žiadny veci, ktorí to proste natvrdo stávajú do tých ako keby materialistických úrovní, nevedia toto vysvetliť, no a keď to nevedia vysvetliť, tak povedia, že je to zázrak. Veď ale vy Boha neveríte, tak ako to môže byť zázrak? Veď definujte slovo zázrak. Zázrak je čo? Pre vedu nevysvetliteľný stav, tak sme mu dali názov, že zázrak, ale zázrak vychádza skôr z Biblie ako z nejakej vedy. Takže sú takéto uh, situácie, dejú sa a, a budú sa diať, lebo sú miesta, napríklad keď zoberieme históriu, tak ľudia na takýchto silných energetických miestach stavali kostoly. A keď sa teraz budeme baviť, tak každý z nás môže filozofovať, je Boh, nie je Boh, je Pana Mária, nie je Pana Mária, je Ježiš, nie je Ježiš. A ako to je celé, to nikto nevie, lebo reálne to by ste museli mať schopnosti vášho vedomia, čiže používať svoju mysel tak na 70-80%, aby ste sa tak sadli, opustili ako duša telo a išli sa tam hore pozrieť a zistiť, ako to je celé poprepájané. Len toto si človek povie, toto je ale čistý, ale čistý úled. A ja sa vždy nad tým usmievam. OK, tak vysvetlíte, tieto veci, ktoré sa ľuďom dia, dejú a diali. Jediná vec, ktorú by som tak malinko polemizoval, a to je natrvalo vyliečený, lebo naše telo je energetická schránka a tu vidíte, že keď vy by ste sa dostali do toho levelu, že používate mozog minimálne napríklad na 20-30%, tak boli by ste zázračný liečiteľ, lebo čo sa v tom momente udeje, je, že sa opraví tok energie v rámci toho tela a tie, samozrejme, ak v tele prúdi dokonalá energia a není nikde zablokovaná, no tak také, že problémy s mozgom a, a iné veci, alebo že nevidím, nepočujem, nechodím, alebo iné, tak sa prirodzene dejú a taký krásny dôkaz je Clemens Kuby, čo je Nemec, ktorý spadol zo strechy a má prerušenú miechu a on chodí, prečo? Lebo tá miecha je energeticky prepojená. Lebo my si myslíme, že keď nám vyoperujú, vyoperujú žočník, že my už žočník nemáme. Nie, on energeticky je tam vždy, len funkčne to ťahá pečeň, ale energiu ten žočník energeticky stále funguje No a takto je to s našou celou energetikou. A ja tým, že keď som mal 25 a, za, a začal som chodiť na Čikung a chodil Číňan z Číny, ktorý od detstva, od 4 rokov cvičil Čikung, energetické cvičenia, tai chi a takéto, tak on dokázal, že keď prišiel niekto a že napríklad mu počas cvičenia vyskočilo koleno, tak on len prišiel, zobral prsty, dotkol sa dvoch bodov na tele, chalana zalialo teplo a on normálne o 5 minút cvičil nič, ako keby to koleno ani nevyskočilo. Pritom predtým ho extrémne bolelo, že nebol schopný sa skoro ani naň postaviť. Takže toto je vysoká škola. Toto sú veci, ktoré človek, každý z nás sa k tomu môže dopracovať, ale tá cesta nie je úplne jednoduchá. Čiže je to dennodenná práca na tom, že ladím telo, mysel, duša. No a samozrejme ja sa nečudujem, že tam chodí také obrovské množstvo ľudí, lebo my ľudia sme lenivé tvory. My najskôr žijeme, fungujeme a deštrujeme svoje telo a potom, keď sa do, dopracujeme do štádia, že naše telo prestáva optimálne fungovať a prichádzame o zrak, o sluch, o výkon, o, čo ja viem, pohyblivosť, prichádzajú vážne diagnózy, po prípade z, z pohľadu západnej medicíny ako neliečiteľné, no tak ten človek hľadá akúkoľvek záchranu, mm. aby zmenil ten svoj život, len problém je jediný, že keď dojde takému vyliečeniu a vy nezmeníte svoj životný štýl, tak preto som hovoril, že jediná vec, s ktorým by som nesúhlasil, je natrvalo, lebo to telo, keď bude vidieť, že sa žijete presne tak, ako ste žili, tak vám to prirodzene tá duša vráti, alebo vám to vráti s násobkom toho, lebo to máte ako dieťať, dieťa, keď nepočúva, tak poviete, Anička, pozor, nerob. A ona robí. Tak začnete, Anča, čo som povedala, nepočuješ? A ak nepočúva, začínate dvíhať ruku a začínate ňou mávať. Nie preto, že vám je teplo, mm. ale to dieťa už šípi, že čo sa bude diať. No a keď pokračuje, tak dostane nakladačku. Samozrejme, to nehovorím, že toto je správny výchovný nástroj rodičov pre deti, ale takýmto spôsobom uh, sa to deje aj v tele, že naše telo vždy nás upozorňuje, že pozor, toto sa niečo deje, pozor, a ten človek si povie, o čo, to má len škrabe v krku, to je len kašel, to si proste idem, zbehnem niečo do lekárne, dám. A normálne je po obede káva, koláčik a to telo povie mu, šibe, veď ja mu dávam signály a on vôbec nepočúva a teraz potlača prejav. No tak idem ďalej a to telo jedného dňa pritvrdí. Takže múdry človek by sa mal zamyslieť a ak sa niečo také deje, a to je jedno, či uh, aj, aj mne sa tieto veci dejú, ale ja som v tomto múdry, že keď vidím, že začínajú mi blikať kontrolky, tak ja hneď zastavujem, spomalujem, ak je to napríklad, že uh, ma začne škrábať trošku v krku, čo sa teraz deje, takže možno raz za 5 rokov. A, a, takže keď sa niečo takéto deje, no tak ja vidím, že dobre, ešte tam mám nejakých ľudí a, a, a vidím, že keď ten na druhý deň stav by sa zhoršil, a, tak ho normálne zruším a v podstate si zoberiem voľno, preložím ľudí a e, nechám si jeden, dva alebo tri dni podľa toho, koľko to telo potrebuje na to, aby reštartlo tú energiu. A toto je o tom, že nás, my nikto z nás nie sme terminátor, čiže naše telo potrebuje. Eh, my sme v činnosti a ono potrebuje aj regenerovať, aj oddychovať, aj detoxikovať. Takže múdry človek tieto veci sleduje a robí. No má tri pútnické miesta, taký bežný smrteľník, najskôr sú to parkoviska hypermarketov a obchodných centier, potom je to pútnické miesto zvané nemocnica, môže byť, že tie isté autá sa len preparkujú a vyhľadáva sa pomoc a keď to tam nevychádza, tak je tretie pútnické miesto, napríklad tie Lurdy spomínané, lebo sa už čaká len na zázrak a v prípade takéhoto zázraku zasadá komisia, ktorá potom hodnotí a to uzdravenie musí byť náhle, trvalé, musí od vyzdravenia uplynúť minimálne 6 rokov, aby sa ukázalo, že to nebolo len na víkend. Tá choroba musí byť ťažká, život ohrozujúca alebo nevyliečiteľná a musí byť organického, nie funkčného charakteru. No a vidíte, ako si naša medicína kryje zadok s prepačením, že je to fakt, ale fakt neuveriteľné, že ako my sme sa odpojili od, eh, prí, eh, od prírody a od takého sedliackého rozumu. Ve ten doktor v podstate by mal byť taký ten liečiteľ, terapeut, ktorý by mal sa snažiť, aby klient bol zdravý, vitálny a keď sa to udeje, tak poviem super, dám pečiatku, vy, uh, symptómy pominuli, pacient sa cíti výborne, takže tešíme sa a odchádzame. Ale nie, oni stále si musia dokazovať, že my sme tá najvyššia inštancia a my máme patent na zdravie, pritom ten patent na zdravie vôbec nemajú. A ten stav obyvateľstva sa ek extrémne zhoršuje, ale vy ste vymysleli novú túto cestu, nie Lourdová cesta, cesta do Lurd, ale cesta neviem, musíme vymyslieť tomu nejaký názov, vy ste v tom taký kreatívny, že v podstate tá cesta začína tak, že človek ide do roboty, tam sa vystresuje, potom taký vystresovaný ide do hypermarketov, tam si pokupuje hlúposti, a potraviny, ktoré sú energeticky prázdne. On tam je tiež stresovaný, lebo musí si vystačiť s tým zárobkom, ktorý má, takže musí si ano. kupovať a teraz, také výrobky. A teraz vidí, áno, a teraz vidí, ako druhá osoba tlačí plný košík. Mm. A... a čo som ja, horší? Čo som ja horší? No, tiež musím mať plný košík. A, a ja si tam dám kolu, a ja si tam dám čipsy, a ja si tam dám také. <laughs> tak, <clears throat> takže potom jeho, jeho putnická cesta pokračuje domov, do kuchyne a do obývačky, kde si papá a konzumuje všetko to, čo si tam nakúpil. No a ak tá cesta kráča ďalej, tak ďalšia zastávka je potom nemocnica alebo doktor, kde si tam sadne a z jedného vyšetrenia ho pošlu na druhé, z druhého na tretie, potom ho vrátia na prvé, potom na druhé, tam tí doktori sa doťahujú, že kto má lepšie tabletky a ten vám nepredpísal lepšie, toto sú lepšie určite, čiže ako keby sa hrali, že kto má lepšie farbičky a lepšie far, a tieto tabletky. No a potom, keď a, e, tá putnická cesta a, e, nie je e, ešte na konci, no tak samozrejme potom človek začne hľadať alternatívnych, po prípade liečiteľov, a, lebo tomu, jeho musí niekto zachrániť. No a ak ani túto to nezaberá, a už som vyskúšal, viete, koľko liečiteľov, aj na internete, koľko doplnkov som pojedol, no a tak potom je, hľadám zázrak, takže idem do Lourdes alebo niekde na nejaké sveté miesta, lebo to určite mi pomôže. Ale keď zoberieme, celý problém je na začiatku púte, a vymyslím tomu názov, alebo vymyslíme na tom názov, že ako by sa mohla táto puť volať, alebo posluchači, keď majú nejaký nápad, tak kľudne môžete napísať, alebo či už do tejto, alebo budúcej relácie, alebo do ďalších, že aha, mám nápad na, na tú putnickú Metrixovú cestu, tak, uh, lebo to je presne o tom, ako ten život vyzerá. A my, keď sa touto cestou vyberieme, tak na konci tejto putnickej cesty je Samozrejme niekde, niekomu sa udeje, že wow, sa zmení život, lenže ak ten človek, a, ten zázrak, ktorý sa v jeho živote udeje, nevyužije na to, aby otočil svoj život o 180 stupňov, nie o 60 alebo o 30, ale o 180, tak choroba alebo tie problémy sa vrátia, ale vždy vo väčšom. No a koniec putnickej cesty je sklonku, na sklonku života je tam spustu tabletiek, liekov, človek je unavený, bezvládny, bez energie, všetko ho bolí, je dementný s Parkinsonom, al Alzheimerov, rakovinou. A to je koniec Matrixovej púte, Takže verím tomu, že mudrý človek sa bude snažiť tejto púti vyhnúť mm. a vyberie si púť, ktorá na oko vyzerá ťažká, ale v konečnom dôsledku je vždy ďaleko ľahšia, lebo keď ja si zoberem svoj život, že moja zdravotná karta je prázdna už asi 25 rokov a predtým bola taká ako kniha, že sa každý rok 2, 3, 4 krát plnila novými záznammi ohľadom zdravia. Takže ak niekto chce kráčať takouto púťou, nech kráča. Ja som si vybral to, túto a už je veľmi veľa poslucháčov, ktorí kráčajú podobnou cestou, že ten život si zlepšujú, aj keď je to krok po kroku. Mm. Tu nie je o tom, že ja teraz prídem a všetko vyhádžem, lebo planéta niečo povedal alebo nejaký iný človek mi povedal, vy používajte pri tom sedliacký rozum a choďte krok po kroku. To znamená, keď vidím, že na mňa lezie choroba, meso chorobu nepodporuje, ale sladkosti. Ak vidím, že mám problémy s trávením, že mi ťažko trávi, no tak obmedzím sladké a také tie ťažšie potraviny a jedlá, ktoré mi vadia. Čiže tam stačí sedliacký rozum. Tam nepotrebujete ani planietu, ani liečiteľa, ani terapeuta, len používať sedliacký rozum. My sme takí blúdnici, ani nie tak pútnici. A možno by bolo zaujímavé vidieť stretávku lekára so svojimi pacientami, takú hromadnú, a stretávku vás ako výživového poradcu so svojimi v úvodzovkách pacientami, že kde by bolo viac veselia a radosti a poskakovania. No tak viete, keď to by bolo asi stretnutie geriatrie, že tam oni by si tak e, sadli a roz, rozprávali sa o tom, že kto koľko tabletiek bere a akých. No a keď by som sa ja stretol s ľuďmi, no tak by sme sa bavili o tej úrovne, že stredná a vysoká škola, že aký je život, čo je podstata života, čo človek pochopil, zažil, s čím sa stretol, aký posun v živote, sa, sa mu udialo. Takže v tomto asi by to bolo tak, takto diametrálne rozdielne. Hmm. Tak častokrát samozrejme lekár za svojich pacientov nemôže, lebo dostávajú aj rady a nesprávajú sa podľa toho a opäť idem na nejakú zabíjačku a opäť si dám Coca-Colu a podobné výrobky a však to lekár nevidí a potom prídem a poviem mu, že však postupujem tak, ako mi radí. Takže nie vždy tí pacienti sú v tomto smere takí, že naozaj majú záujem na tom, aby sa to vylepšovalo a myslia si, že všaké mi dá tabletku, tak to bude lepšie. Áno, áno, ale tak už sme hovorili, že ten prvopočiatok, kde je naša medicína, tak zase ten začiatok tej cesty nie je záležitosť našej medicíny, že, že dneska tá medicína je, nie je preto v tom štádiu, že lekári sa tak rozhodli alebo farmaceuti sa tak rozhodli, ale ľudia sa tak rozhodli. Hm? Lebo my ľudia sme lenivé tvory a namiesto toho, aby sme uh, urobili zmenu vo svojom živote, aby sme zlepšovali, lebo ja tiež mám rád sladkosti, tiež by som jedol hlúposti, tiež by som si najradšej ráno natrel chleba, masielko, medík, alebo cirík, alebo šunka, salámka, ale čokoľvek jete, tak človek by sa mal vždy spýtať, čo mi to do života prinesie? Prečo jem? Aby som naplnil brucho, alebo aby som potom, keď sa najem, mohol ísť pracovať. Tu mi práve teraz vyskakuje spomienka na... To som nedávno išiel tiež cez jeden obchod a jak som tak tlačil ten vozíček, tak som si všimol takého malého chlapca, no mohol mať 12 rokov, ten malý nebol, bol dosť veľký už, na 12 ročného až príliš veľký bol. A jeho mamina bola ešte raz toľka. To bolo teda dosť, dosť objemné. A čo bolo na tom najkomickejšie, chlapec držal v ruke ten kelímok s nutelou. A tak sa smutne pozeral na tú mamu, že či si to môže zobrať. A mama, nie, piškoty. <laughs> No. no a teraz si zoberte, že uh, ja ako dieťa si pamätám také tie malé nutelky, to sú také tie takej tej vaničke, to ste si dali a ste podali, je, a teraz vám predávajú XXL. Áno, áno. Takže, a teraz vám to ukazujú, že natierate si to na palacinky a, <clears throat> a keď sa budeme len baviť o tejto napríklad nosote, skúšali ste niekedy čítať zloženie toho, že keď pozriete fakt zloženie, tak zistíte, že tam je, ja neviem, či 12 alebo 15% orieškov a potom tam máte Ostatné veci sú tuky, cukry, nekvalitné. Čiže fakt, keď niekto reálne chce likvidovať svoju rodinu, svojich blízkych, tak nič lepšie ako Matrixové takéto srandy nekupovať, lebo ja môžem dať dieťaťu niečo takéto orieškové na palacinky, keď ich samozrejme viem urobiť dobre. A veď dneska predávajú v bioobchodoch orieškové masla, kde máte 90 alebo 85 orieškov, potom tam máte nejaký kokosový tuk, máte tam trstinový cukor, takže to je tisíc za jedno, ako keď si dáte nejakú takúto metrixovú e, orieškovú pomazanku a máte tam len 12 alebo 15 orieškov a potom zvyšné je nekvalitný tuk a cukor. To, to neviem, čo by sa muselo udiať, aby aj keby sme asi od hladu mali umierať, no tak asi tú nutelu si človek nedá, lebo mhm. vždy nájdete v tej prírode ďaleko lepšiu potravinu, ktorá vám dá ďaleko viac výživných látok. A toto je len tak stav, že keď začnem krmiť deti takýmito srandami, tak to je otázka času, kedy 15, 16 rokov budú trpieť depresiami, stavami úzkosti, lebo tie deti nemajú žiaden pohyb. Akým spôsobom majú získať do tela dobrý yang, keď dostávajú sladkosti na raňajky, na desiatu alebo olovrant, potom obed, možno večeru majú nejakú slanu, potom majú mobily, sedia pri počítači, v škole sedia, a telesnú v škole obmedzujú, rušia. Ja si pamätám, že aj keď dcera chodila do školy. No tak keď chýbala telocvikárka, tak oni sedeli, lebo druhá učiteľka nebude riskovať, že sa jej nejaké dieťa e, zraní. Takže asi takto nejako vyzerajú niekde e, hodiny telesnej, takže tie deti nemajú fakt žiaden pohyb a potom čo? Nasadnú do auta, odvezú ich domov, vystúpia hypermarkete nakúpia, prejdú sa kúsok a zase nasadnú do auta a zase sadnú a zase sa, u, buď sa učia a keď sa neučia, šupnú si k počítaču, k mobilu a idú. Takže aký dobrý jank tam môžu oni získať, keď do toho tela dennodenne vstupuje veľa tej inovej energie, preto sa ani nemôžeme čudovať, prečo je toľko úzkosti, depresie, melancholie. No a mnohí by tu chceli byť ale dlho, depresívny, melancholický, <laughs> aj, aj 100 rokov sa dožiť. Čo mi ešte jedna vec vyskakuje z dnešného kalendára, to je práve storočnica. V roku 1657 sa narodil istý básnik a dramatik menom Bernard Lebovier de Fontenelle a zomrel 99-ročný, ale treba to brať naozaj že v úvodzovkách, lebo on by bol o mesiac neskôr mal storočnicu, keby sa dožil. A čo bolo dôležité v tomto príbehu, tak svoju dlhovekosť údajne pripisoval tomu, že často jedol jahody. Je to možné? No, no to je také zvláštne, že každý človek má <clears throat> nejakú takú svoju úchylku. Áno, alebo iba náhodou jedol jahody a tak sa to pripisovalo, že preto sa dožil storočia. Áno, ale to je o tom, že ak niekto sa nevyzná do ľudského tela, tak po povie a pozrie sa, aha, tento žil 100 rokov, vďaka tomu, že si dal každé ráno pol deci. Tento žil 100 rokov vďaka tomu, že si dal slivky, že on jedol slivky. Yeah. Mm. A teraz ľudia si vypočujú a niekto vyťahne nejaký novinár jednu z, jednu z malých vecí, ktorá nemá na to až taký obrovský vplyv, lebo jahody nie sú pod nejaká superfood potravina. V podstate jahody sú také, že bežné a, ovocie, yeah. Mm. sezónne a tam je, čo je dôležité na dlhovekosť, je v podstate podľa toho, aké má kto, keď ideme sa baviť o dlhovekosti a o génoch, aké má kto obočie a či to obočie je husté. No a keby sme pozreli všetkých tých ľudí, čo jedli jahody, čorietky, alebo si dali frťan na ráno a žili 90 rokov alebo 100 alebo cesto. 100, tak mali ten koreň daný pevný a neovplyvňovalo to až takto jedna potravina, ktorú jedli. Ale tu sa nebavme o tom, že kto dostal na to dar, ale tu sa bavme o tom, že sú zóny, ktoré sa hovoria, že zelené zóny, či modré, nie zelené, už som to prefarbil. Takže sú to modré zóny, kde je klasika, že väčšia časť ľudí žije 100 rokov. Čiže to nie je, že jeden detko, babka sa vyškriabal k stovke vďaka decaku alebo poharu vína, ale že tam väčšia časť ľudí je úplne štandard, že žijú 100 rokov a že sú tam není nejaké uh, vážnejšie diagnózy a keď pozriete, tak všetci majú plus minus ten jedálniček identický, že je vyvážený, že tam je není nejaké extrémne naháňanie sa za výkonom, že tam v tej strave je obrovské množstvo výživných látok a to vytvára cestu k dlhovekosti. A, a nie ako dneska, že ľudia sa naháňajú a potom si kupujú suplementy, lebo toto je na dlhovekosť, toto predlžuje život, lebo mm. samozrejme... By som sa mohol ďalej naháňať, áno. Áno, áno. No len, viete, v tomto to je taká, že základná škola, ako keď dieťa si myslí, že keď bude bežať rýchlejšie, ale autobus ide 60 km rýchlosťou a on beží len 20, že keď bude sa snažiť bežať rýchlejšie, kde človek nevie dosiahnuť nejakú, neviem aká je maximálna rýchlosť človeka a v behu, ale uh, čo sa týka dlhodobo, nie, že na 100 Jasne, metrov. že na 100 metrov Usain Bolt a že teraz to dá človek aj 3 hodiny, taký, takú no. rýchlosť. No tak, tak samozrejme to nevie, nevie človek prekonať. Takže aj takto to je v našich životoch. Mm. Asi maratónci sú takí po tejto stránke, že vedia dlho utekať a dá to za Ale dve, oni majú dve svoje tempo, že? No, dve mm, no. hodiny, no. dve hodiny beží tých 42, čiže 20 kilometrov plus minus, to by mohla byť asi taká rýchlosť, no. No, tak keď, keď, no, a, a keď a, a, je niekto šprinter, no, tak krátkodobo vie podať nejaký väčší výkon, ale mhm. to je to, čo sa presne hovorí, že ja som pozeral, že medveď e, dokáže dos, dosiahnuť rýchlosť za 40 km za hodinu, <laughs> no tak jasné, že... <laughs> ale tiež nie dlhodobo. No. Ale áno, tiež nie dlhodobo, ale zoberte si, že to je, to je iná rýchlosť, že utiec takej hore mesa. No, alebo a, gepardovi. No, no tak tieto uh, Xiaomi, tie majú iné rýchlosti mm. a dokážu sa inak hýbať a, a toto by bolo, toto je veci, toto sú veci, ktoré by ma, nás mali fascinovať. Mm-hmm. Len my sme dostali mozog a mozog premýšľa, ako nič nerobiť a mať. Ako, mm. ako sa nehýbať a, a, a vyzerá dobre. Čiže to sú také bumy, že ľudia si predávajú také tie pásy, ktoré si dám na brucho a teraz to so mnou robí eh, krče mi to dáva elektrické impulzy. Áno, alebo ako brucha. toho druhého presvedčiť, nech si takýto pás kúpi a ja na ňom zarobím. Áno. No ale tak tento Matrixový svet sa bude takto fungovať uh a tajemstva zdravia sú tu od toho, aby otvárali také tie úrovne, aby sme niekedy aj takýmto spôsobom pofilozofovali či určitým smerom, aby sa človek mohol pozrieť na ten reálny život z nadhľadu a z, e, môžem to asi tak e, pritvrdiť ešte rozprávku, ktorú som už spomínal a cez Vianoce sme pozerali a to je Vianočná koleda, kde pán, ktorý bol taký frflavý, držgrož, unavený a, a sám žil svoj život, tak dostal šancu, že mu ukázali svoje, svoju, jeho minulosť potom mu ukázali prítomnosť, ako žije, ako ho ľudia vnímajú v prítomnosti a potom mu ukázali jeho budúcnosť. A keby každý z nás prešiel takouto, takouto ako keby takýmto zážitkom, tak pochybujem, že by ľudia žili tak, ako žijú a pochybujem, že aj naši politici by robili to, čo a, robia, keby videli takto svoj život a politikom by som dal ešte štvrtý bonus, že by sa pozreli do uh, ďalšieho života, ako bude vyzerať, keď toto robia, to, čo robia. Len my tým, že nevidíme za roh, tak si povieme, veď na to nikto nepríde, veď mhm. toto sa mi prepečie, veď keď urobím na to takýto zákon, na to e, nikto mi nič nemôže, veď mňa proste zavrieť, nemôžu zavrieť. Ale to, čo, o čom sa potrebujeme baviť a to, čo sme sa bavili v úvode, a to je vysoká škola, že tie energie fungujú a sú, či už to nazveme Boh, alebo vesmír, alebo naše vyššie ja, v podstate vidí, čo robíme a čo nerobíme. A ak kráčame proti svojej duši alebo proti napríklad celkovému tomu ľudstvu, tak tú daň budeme musieť zaplatiť a tá daň nie je malá. Mm. Preto je radšej múdre to, čo sa hovorí v takých tých buddhistických knihách alebo hinduistických, a, že keď človek snažte sa robiť veci a pripravovať sa na, ta, na tú svoju, ako keby ten posmrtný život. Čiže robte dobré skutky, robte, ale nie dobrý skutok, že babka, to je taký vtip, že babka stratila 100 eurovku, a, lebo Janko dobehol do školy, že, že, že prečo meškáš? No lebo jedna stará pani stratila 100 eurovku, no ty si šikovný, ty si ju pomáhal hľadať. Nie, ja som celú dobu na ne stál, takže... <laughs> no a pri tej dlhovekosti to môže dopadnúť aj tak, že niekto sa dožije, neviem, 90 rokov a prídu za ním že čo to, mu to pripisuje, že tak, tak, no viete, každé ráno som sa bol vycikať. No jasné. Napríklad. Budú si všetci myslieť, tak toto to, tomu pomáha. No ale toto je to, čo si ľudia neuvedomujú, že oni nemajú vôbec predstavu o tom, že čo, čo ovplyvňuje našu dlhovekosť, ako napríklad geneticky viem zistiť, že či mám na to predispozíciu alebo nie. Takže mm. toto sú záležitosti, ktoré nás vedia ovplyvniť. No, dobre, poďme za mailami, aby sme aspoň niečo zodpovedali, čo nám dnes doputovalo. Píše nám Janka, dobrý deň, prajem, ako obyčajne mám zo pár otázok. Dve sú tu. Prvá, môj syn má stále studené a biele prsty na rukách, čo sa s tým dá robiť. Hovorím mu stále, že musí piť, jesť iba teplo, teplé jedla a nápoje, aj keď to je problém, lebo do školy mu dám niekedy cestovinu, ktorú si musí, keď príde do školy, dať do chladničky a potom na obed ju musí jesť takú studenú. No, kto povedal, že si to musí dávať do chladničky? No veď normálne, ja napríklad, keď idem niekde, e, cestujem, a mám cestoviny z obeda, že mi ostali a vyťahnem ich z chladničky, urobím si omačku, šupnem si to do termosky a takto to mám. A keby to nebolo termoske, no tak si to dám do takej termotašky, dám tam, že je nejaká sklenená a, taká tá nádoba na jedlo, ideálne napríklad IKEA má také, že máte sklenené a navrh dávate takú bomb, a nie, bombu, nie bombusovú, ale bambusovú, bambusovú a, d, a, dosku na vrch, čiže normálne ten vrchnak je taký z bambusu. No a keď mám takúto, no tak môžem dať do tej termotašky horúcu flašu a nechám to tam v teple, nech to drží. Nerozumiem, prečo keď mu to ráno ohrejem, že prečo by mal to malo o 3 hodiny sa pokaziť, to by ste museli dať, čo, ja neviem, čo by ste tam museli dať, aby sa vám to pokazilo. Takže reálne, veď keď uvaríte jedlo, tak uh, uvaríte čokoľvek, tak na tom šporáku 3-4 hodiny to je, kým to dáte, kým je to teple, tak sa to do chladničky nedáva, takže musíte aj tak to nechať vychladnúť. Preto nerozumiem, prečo to dáva do chladničky, takže ideálne je, buď to robiť takto, alebo e, existuje firma SBIT a ona vyrába také termosky na jedlo, čiže ja keď kdekoľvek cestujem, dám si <clears throat> napríklad rýžu, urobím si rizoto, naložím si to do dvoch termosiek, a k tomu si zoberiem tempek napríklad a tie termosky jednu zjem na obed, druhú na večeru, je tam zelenina, je tam rýža, nič sa s tým nedeje, je to horúce, tak ako som tam dal ráno, tak večer je to horúce, čiže tie termosky sú super a máte vykryté, že akékoľvek ohrievanie. Viem, že existuje také obedáre, ktoré si viete dať do zasúky a vedia vám to ohriať, ale tam je už viac plastu, takže nie až tak by som išiel týmto smerom. Hmm. A to majú ešte dobrú školu, že majú k dispozícii aj chladničku. No, Hmm. My keď sme chodili na základku, ja si nepamätám, že by boli nejakí spolužiaci so, so zmenenou stravou, Všetci sme stáli v tom istom rade v školskej jedálni. Mali sme maximálne dve, tri možnosti na výber, ale to ešte bolo pred novembrom 89, potom sa to už zmenilo, lebo už začali pribúdať diagnózy po 89. Takto krásne sme si spoločnosť e, vycvičili, že už dnes máme toľko diagnóz, že už pomaly nestačí ani jedálny lístok v reštaurácii, nie to ešte v no, jedálniach ste... školských alebo závodných. No keby ste mali mať jedálny lístok podľa diagnóz, no tak asi <laughs> každá reštaurácia skrachuje, lebo lebo každý má nejaký problém a tí ľudia mm. si to ale neuvedomujú. Veď už toľko máte je... dodatkov, že toto jedlo je také, toto jedlo je také, tam je použité také, taká, taká prísada, nie je vhodné pre toho a toho. Je to už len samostatný list na toto. Áno, ale tu je odpoveď že tým, že ľudia choď, chodia po tejto vašej e, zvláštnej, alebo po tejto metrixovej putnickej ceste, Čiže blúdnická, ako ste ju nazvali, zatiaľ, tak ju budeme volať blúdnická cesta, zatiaľ, kým sa neobjaví nejaký lepší názov. No tak táto cesta vedie presne tým smerom. Ak zobereme, že všetci sa na mne zabávajú, alebo niektorí ľudia sa na mne zabávajú, aby sme to ne, neškatulkovali. Niektorí ľudia sa zabávajú na tom, že je aj zdravá strava, ale ja hovorím, počúvajte, ja jem to, čo jedli naši predkovia a len to trošku o, o, obohatím o tofu, tempeh, že sú to nejaké iné typy výrobkov, ale základ stravy je šošovica, fazula, cicer, čiže to sú strukoviny, ktoré naši predkovia bez problémov jedli a mesko papali tak jeden alebo dvakrát do týždňa a dvakrát do týždňa, keď robili na poli. Hmm. Nie, že my sa vyvážame a máme bielkovín a bielkovín a teraz je zase tiež v rámci vývojového trendu, aby ľudia schudli, tak veľa bielkovín, ale tie dokážu narobiť takisto veľkú paseku v tom tele. Viete, my sme, ja netvrdím, že ten socializmus bol úžasný, mal svoje mínusy a aj tienisté stránky, ale to, to, čo sa teraz musí riešiť v každej oblasti a hlavne teda v rámci toho stravovania, toto sme my vtedy nemali. No ale, ale to je uh, vývoj, alebo tomu sa hovorí de, uh, degenerácia, lebo v tom socializme bolo všetko kvalitné. Aj normy to boli znamen... iné. Dnes už, aby ten a ten, ktorý výrobca mohol predávať tie svoje výrobky v úvodzovkách kvalitné, tak podplatí komisiu, ktorá rozhodne, tu môžeme normy posunúť, tu môžeme trošku znížiť toto číslo a tak ďalej, alebo zvýšiť, aby sa tam mohol dať viacej takých a takých prísad, lebo žiaľ, ideme touto cestou, aby sme predali aj najväčší hnus, tak na to sa musí samozrejme upraviť norma a niekto to upraví zámerne, aby teda to bolo predávateľné a ponúkateľné v obchodoch a tak, takto my si to tu budujeme. No áno, ale to je zase len mentalita ľudí a národa, lebo keď zoberieme, že ľudia povedia, v, keď idete do Rakúska alebo do Nemecka, do Nemecka a sú tam hypermarkety, tak tá kvalita je tam úplne iná. No a potom sa Ale... nemôžeme diviť, že keď e, nám sem mali nosiť a voziť kvalitnú, kvalitné výrobky a povedali, ale veď vy ste zvyknutí na takéto, no tak potom sa nemôžeme diviť, že oni nás tak vidia aj v zahraničí. No jasné, ale tu je zase krok ten, že keď človek si uvedomí, že ja si budem kupovať len kvalitu, lebo aj ten hypermarket chce zarobiť. Takže keď by ľudia prešli do toho, že začnú čítať etikety, začnú čítať že kvalitu toho produktu, no tak prirodzene by sa zmenil sortiment aj v hypermarketoch, lebo Nemec, keď by tu prišiel a videl by tú kvalitu, tak si povie, no tak toto ja jesť nebudem, tak si to radšej donesiem, zariadím, dám si to doviesť ale predsa nebudem tu takúto sumu platiť za niečo, čo to nemá. Slováci argumentujú, hej, Nemci si to môžu dovoliť, alebo Rakúšania pri tých platoch. Len my si neuvedomujeme, že na hlúpostiach my zaplatíme veľa peňazí. Mm. Že základné potraviny nestoja také peniaze, ale kúpim si uh, nejaký sladký nápoj, kúpim si čipsy, kúpim si i koláčiky a blbosti ktoré mi spôsobujú zdravotné problémy a ja potom v tej lekárni zase zaplatím ďalšiu tú sumu uh mhm. -huh. a chodím tam kupovať multivitamíny, čiže to je začarovaný kruh. Ale už aj v tej cukrárni stačí, keď e, prídete a chceli sme, my sme kedysi milovali tie veterníky, ale karamelové a potom vám tam začali dávať nejakú inú na plnku, no tak to si nekúpim predsa, nie? Keď, keď už veterník, a keď už do pekla, tak na peknom koni, nie? Hej, len dneska vyzerá to tako ako a, tento, ako keď sú kulturisti takí, že, na, e, že veterník zo starého Ano, nabúchaný, <laughs> áno. Lebo ja si pamätám, veterník bol taký maličký, že keď ste ho zjedli, tak ste mali chuť. To bol venček, aspoň... to bol venček, veterník bol vždy trošku väčší. No bol, ale tak venček je taký, že ste si to napichli na prst a bola to ako malá pneumatika. Áno, lenže áno veterník bol taký veľký ako vaša dlaň, plus minus. No. A teraz veterník, keď som videl, hovorím, ty brďo, to majú čo, tortu alebo také, že to bolo 3 až 5 krát vyššie ako klasicky. Je to taký a... XXL. Áno, no a teraz všetko predávajú XXL a mm. zoberme si, že ten rozmer XXL začali predávať v Amerike a pozrime sa, kde sa Amerika dopracovala, aká je tam extrémna obezita. No a samozrejme Slováci idú tým istým smerom, lebo XXL mm. a tu ušetríš. Teraz je takáto suma, je to o 20% lacnejšie a ten človek ani nepremyslí. A samozrejme, keď je to lacnejšie, tak nie jeden chlebík s, s nejakou takouto mňamkovou nátierkou, ale to môžem aj štyri, Aha. lebo veď to není problém, no a to je dobrota. Joj, ale keď som chodil na strednú, tak v Považskej robili vynikajúce veterníky, to vám bola, ako nepotreboval to človek jesť každý deň samozrejme, ale keď už, tak tam boli vynikajúce. Neviem, či sa to medzičasom už nezmenilo, nepokazilo, ale na tie sa nedá zabudnúť. Áno, a to je aj záležitosť tej doby, že vtedy ste mali niečo takéto špeciálne, mm. možno raz do týždňa, niekto raz za dva týždne, ale dneska dieťa ide do školy a si to môže kúpiť každý deň. Mm Bez problémov. Rodič mu ešte na, na to peniaze. Mm. A, a potom Podobne, čudujme... keď som bol na liečení v Marianských lázniach, to som mal 11 rokov, tak vtedy sme sa tam, keď sme chodili na tie rôzne kúry do kúpelov, tak sme sa zastavili, tam vyrábali tie lázenské oplatky, ale to boli ešte orieškové. To neboli ako dnes, že tam máte nejakú nátierku v tom. To ste videli priamo, ako sa to vyrába, tá pani tam sedela za tým prístrojom, položila jednu oplatku, posypala to tým, tým tou tou výplňou a pritlačila k tomu druhu a takú horúcu za korunu sme kupovali. Joj, to bolo tiež nezabudnutelné zážitky. No, no a teraz, a teraz si zoberte, že každý z vás už ste niekedy jedli napríklad vlašské orechy hmm. a v sáčku, ktoré máte. A koľko z nich tam bolo takých, že ste vypluli, lebo boli zlé. Hmm. Takisto ste jedli lieskovce a teraz si zoberte, takisto sú arašidy, akékoľvek oriešky ste jedli tak orechy sú veľmi citlivé na plesne. To znamená, tam je ich e, veľa, že není to o tom, že mám sáčok napríklad 100, 100 gramov orieškov a nič tam nie je. Toto je možno, to sú čarovné nejaké orechy, ale vždy tam máte spustu takých kazivých orechov a teraz si zoberte, že oni prídu a toto všetko nasypú do mlinčeka, mm -hmm. pomelú to, čiže minimálne jedna tretina z toho, čo je v tých natierk orieškových masielkách, čo sú také tie komerčné, tak minimálne jedna tretina by sa mala vyhodiť, lebo sú nejaké pokazené a také. Mm-hmm. A oni to pomelú, dajú cukor, dajú tuk, kakao a vy si poviete, jaká delikatesa. Mm. A mhm. toto je presne to, čo vy ste pred chvíľkou hovorili, že keby to bolo na týchto oplatkách, tak zahryznete a poviete, fuj, toto nie je dobré, aj mi tu táto časť, no tak už druhýkrát si tú oplatku nekúpim. Čiže oni museli triediť tie veci mm. a preto uh, sa hovorí, že my sme nikdy neboli takí bohatí, aby sme mohli kupovať lacné veci, ale vyzerá to tak, že Slováci sú dneska veľmi bohatí, lebo kupujú tie lacné veci a potom to preplácajú v lekárni, preplácajú to na svojich chorobách, na svojich bolestiach, na svojich utrpeniach. No a potom najväčší úlet, keď už je to fakt, že pritlačené, tak ten človek príde kdekoľvek a je ochotný hociakému terapeutovi, liečiteľovi a komukoľvek zaplatiť tisícky eur, aby len ho dostal z toho. Dokonca aj úver si niektorí zoberú, ale pritom celá pointa bola, že tam je niekde chyby v jeho základnom vývoji a potom tie dôsledky oprava. To ako keď vylejem na počítač vodu alebo čaj hm. a, a teraz chcem, prídem k technikom, že nech mi ho opraví, nech je taký funkčný, aký bol. A on povie, viete čo, tu vám tak môžem nejaké dáta zachrániť, mm. ale toto už nikdy nebude fungovať tak, ako bolo. A ľudské telo dokáže urobiť takýto malý zázrak, ale nikomu sa taký zázrak nestane dvakrát. To znamená, Niekto má to šťastie, že dostane od Boha alebo od vesmíru alebo od svojho vyššieho ja druhú šancu, ale tú druhú šancu nemám, že mám kupovať väčšie vozíky a väčšie nutely a väčšie chipsové balenia, ale mám zmeniť svoj život, lebo som dostal druhú šancu, aby som mohol naplniť to poslanie duše. Tak vtedy sme sa tešili na ďalšiu oplátku, aj keď to nebol každodenný teda rituál, ale dnes človek počase, keď siahne po takejto napríklad kúpeľnej oplatke, tak ide s obavou, lebo sa bojí, že čo tam zase ten výrobca strčil. No a tým, že ľudia jedia takéto, že extrémne chute, tak si zoberme, že ľudia vôbec ani chuť v tom nerozoznajú. Hm. Mm. Ja som raz niekde bol a, a ešte som jedával aj také, že občas som si niečo také prehryzol, že napríklad slané tyčinky a také. <clears throat> A raz som jedol a dal som si do úst, vravím, o, tá, tá, tá je dobrá, zjedol som druhú, tá je plesnivá, tak som ju vyplul, dal som si tretiu, tá bola dobrá, štvrtá bola plesnivá, tak som to vyhodil všetko. Takže som zistil, že to sú plesnivé tyčinky. A to ste okom nevideli a bežní ľudia to chuťou nezachytia, lebo ak ja presálam jedla, prekorení, mám tam veľa korenín, dávam si do jedla extrémne čili, lebo čili je zdravé, lebo to je na dlhovekosť, to je taká ďalšia hlúposť. Takže potom veľa sladkosti do toho, čo v podstate som schopný salko na posedenie zjesť, to je to také sladké mlieko. Mm-hmm. No tak ako chcem rozpoznať také tie škodlivé e, zákulisné nejaké chute v tých jedlách, keď sú precapané inými koreninami, inými chuťami. A toto dokáže zachytiť len fakt človek, ktorý je gurmán a nie je nejaké extrémnosti, ako bežný Slovák je. Takže bežne ľudia jedia pokazené potraviny, energeticky slabé a ani si to neuvedomí. Len sa stane, že na, na druhý deň alebo na tretí vraví, nejak ma krúti, dneska nejak behám, dneska vyzerám, som na tom lepšie ako Bolt a, a, a, a ani neprišiel a už, už zás beží a, a len si poviem, to je zahada, to ja neviem, z čoho mám. No a odpoveď je, že som niečo takéto divné niekde zjedol, ale jazyk mal presne túto funkciu ako SBS-kar, že on vidí, mal by vidieť a, a zachytiť že do toho tela vstupuje niečo, čo nie je OK. Ja keď niekedy takto jem oriešky, tak presne si ich urobím a, a teraz idem papať, jem to a teraz vrem, a tento nie je dobrý, tak to vyplujem a tento je dobrý. A viete to rozlišiť, lenže 90% bežných ľudí, keď jedia bežné potraviny a takto to ochucujú, tak oni jedia a tie orechy, semena, čokoľvek, aj tie bežné potraviny, vy nikdy potom tou chuťou to nezachytíte. To ako keď máte slepého SBS-kára a on teraz vidí, že ide okolo a len priložíte a pipne a na chrbte máte ako deži počas komunizmu, že nesie v batohu vrtačku a SBSkar hovorí, pane, čo to máte v tom batohu? Ale nič. Ale pane, to vyzerá, že to máte niečo ťažké. Nie, to mám len uh, obedár z tohto tak položte to a otvorte. Otvoria a tam stojanová vrtačka. A hovorí, do prdele, kto mi to tu dal? No, <laughs> takže reálne, keď je to taký, že slepý sbs tak v podstate on nevidí a vy môžete normálne aj pol, uh, pol auta, keď som niekde vo výrobni, že si nesiem, čo ja viem, štarter v ruke alebo alternátor, tak on to nevidí a takto to ani náš jazyk nevie zachytiť keď my jeme extrémne potraviny. No tak sme sa zarozprávali, že mi druhá otázka ešte neprešla e, smerom k vám a to píše Janka aj nasledovne. Keď robím koláč alebo dezert, je dobré pridávať zemiakový kukuričný škrob alebo ryžovú múku. Čítala som, že to nie je moc dobré, že je lepší topiaka škrob alebo no. tapiok, no, tapioka by to malo byť, nie? Áno, tapiokový škrob. No samozrejme, z tých škrobov, keď už chcete, tak zemiakový asi na tom a najhoršie, potom trošku lepšie je kukuričný, ale to, to je taký, že tiež to nie je žiadna výhra. Potom môžete použiť tapiokový, ale to tiež nie je až taká veľká výhra. Keď už chcete používať nejaké škroby, tak ako dobrý škrob je arovrod alebo kuzu, to znamená, akúzuje taký, že liečivý, čiže on vitalizuje, energetizuje. No a ideálne je, keď chcete zahusťovať, tak zahusťujte zeleninou, zahusťujte napríklad nejakou obilninou alebo vločkami. To je ďaleko lepšie zahusťovanie, ako to zahusťovať škrobom, lebo to je vždy výťazok z niečoho. Prečo zemiakový moc nie? No lebo zemiaky sú není optimálna potravina, väčšinou oslabujú obličky, kukurica je najviac geneticky modifikovaná, ale je lepšia o niečo o, oproti tomu zemiakovému tapiokovi, to je podobné, tapioky sú a, podobné zemiakom, len je to trošku iná forma, takže tiež to nie je úplne taká veľká výhra a pre, preto je samozrejme, keď občas máte nejaký a dneska sa dá aj kúpiť, e, videl som niekde, že biokukuričný škrob, tak môžete si, alebo my, keď ja chcem zaústiť, tak máme arvrod alebo kuzu škrob a to sú ako keby optimálnejšie a silnejšie škroby. Uh mhm. -huh. Martin z Oravy, mám jednu otázku, čo by mi pán Planeta poradil. Asi 4 dní mám bolesť v ľavom lítku, vyzerá to na šľachy, ale nie som si vedomý nejakého preťaženia po športe. Myslím, že by tam mohla byť spojitosť s pečenou a žočníkom, možno aj na nejaké duchovné príčiny. Nechcem to riešiť s lekármi a preto by som sa rád opýtal na jeho názor na tento problém. No, ak je to tak, že tá a, časť v spodnej časti, kde sú šlachy, čiže keď dvíham nohu hore-dole a tam ma to v tej zadnej časti, ako sú tie šlachy bolia, no tak to je záležitosť pečen žlčník, tak ako povedal Martin, tak si odsledujte, či som nezažil nejaký stres, napätie, alebo či som nebol v nejakom takomto fukote, že to som preťažil tú pečen so žlčníkom, no tak existuje to, že buď mám boxeristické vrece a, a vybúcham to zo seba, že zoberem si, spomeniem si na tú situáciu, bože, to bol ale debil, alebo krava, alebo čokoľvek. A tie emócie dajte vonku, alebo zoberem vanku, a vykričím to, a je úplne jedno, aké slova používate. Niekto z toho duchovného sveta by povedal, prečo by som mal nadávať na druhých ľudí? No lebo Ideálne je uh, ovládať sám seba a chápať, že keď mi niekto ubližuje, ako mi môže ako mne niekto môže ubližiť, Že keď mi povie, že som debil, veď on má pravdu. Keď mi niekto povie, že uh, som múdry, tiež má pravdu, lebo vy môžete vedieť o 1% viacej ako kolega a už ste múdri o, oproti kolegovi. Ale pritom o, oproti jadrovému fyziku ste tupí. Ja takisto z jadrovej fyziky by som mal asi gulu, lebo není to oblasť, ktorá ma fascinuje. Fyziku som na základnej škole zvládal, ale že by som si išiel filozofovať s jadrovým fyzikom alebo s nejakým chemikom, no tak som tu pučky. A to je len pohľad na to a keď viem, že som v rovnováhe, tak vidím a som schopný zvládnuť tie útoky okolia, a takisto môže mať napríklad niektoré aktivity, že mám toho viacej, no tak len si uvedomím, že zavediem si dobrý režim, spánok, dobré jedlo, vydopujem to telo, tak zase sa nedostanem do stresu. No a keď, ten, e, keď tie emócie už získam, tak ich treba dostať vonku. Môžem ich dostať smiechom, plačom, e, poprípade nejak pohybom, ale treba vedome to tak urobiť, že tuto ma niekto naštval, a ide to vonku. A ak je to v tej vrchnej časti, kde je lítko, v strede toho lítka, no tak tadiaľ ide dráha močového mechúra, tak treba pozrieť, že či neriešim nejaké vzťahy, problémy v rodine, napätia a môže to byť takto poprepájané. Rozpísala sa Miška so svojím problémom. Chcela by som vás poprosiť o radu ohľadom silného zápalu očí. O s očami som mávala problémy už dlhodobo, ale po nástupe do nového zamestnania sa stav radikálne zhoršil. Práca, ktorú som robila, bola hrozná. Budova bola stará, zvláštne páchnúca, sedela som hneď pri kopírke a pracovala s dvomi monitormi a zároveň nám išla z vodovodného kohútika hrdzáva voda, oči boli veľmi červené, zapálené, suché a veľmi boleli. Zároveň mi začalo šklbať ľavým očným viečkom, mám vysoký očný tlak v očiach, nosím dioptrie minus 4, mám vrázku medzi obočím a mierne modré kruhy pod očami, biely povlak na jazyku, rihu v strede jazyka, otlačené zuby po bokoch, kvapky a mastičky od očnej doktorky mi na zápal očí vôbec nepomohli a nakoľko zápal bol veľmi silný a oči ma stále boleli, dala som zo zamestnania výpoveď. Po ukončení zamestnania sa stav očí zlepšil iba veľmi mierne. Najviac červené sú ráno po zobudení alebo keď si ich cez deň zavriem na dlhšiu dobu. Pred tromi týždňami som z jedálnička úplne vylúčila potraviny, ktoré odporúčate vylúčiť a to mliečné, počivo a cukor pričom som zároveň obmedzila ovocie a med na minimum. Kúpila som si sklenenú filtračnú kanvicu. Začala som robiť pestrecovú kúru, stav oči sa mierne zlepšil, tiež keď som začala pozorovať, akými farbami som obklopená a čo nosím, tak prevažuje hlavne zelená a v menšej miere modrá. Červenú farbu vôbec nenosím a červeným veciam sa vyhýbam, ale partnera nemám, seba mám rada tak normálne, čiže na 100% aj so všetkými nedostatkami problémy, ale som si všimla, že veľa ľudí samých seba podceňuje a neváži si svoju hodnotu a pritom sú to všetko úžasní a šikovní ľudia. Spím zle a ráno neviem vstať z postele, aj keď spím 9 hodín, som stále unavená, bez energie, mávam studené ruky a nohy. Čo sa týka práce, tak už ďalšie zamestnanie nehľadám a rozhodla som sa, že budem robiť to, čo ma baví a hlavne, kde mám slobodu a zároveň zarobím také množstvo peňazí, ktoré bude spravodlivé tomu, aká budem usilovná a pracovná pracovitá. Chcela by som sa opýtať, či zápal súvisí iba s pečenou alebo aj s inými orgánmi, napríklad so srdcom. Začala som jesť potraviny z letáku piatich elementov, hlavne tie na podporu pečene, ale nie som si istá, v akej miere mám jesť potraviny z iných elementov. Keby ste mi prosím mohli poradiť, tiež by som sa chcela opýtať, či s pečenou môže súvisieť aj to, že po zjedení bravčového mesa som mávala veľmi silné migrény, preto bravčové meso už niekoľko rokov vôbec nejem. Ďakujem veľmi pekne a veľmi si vážim to, čo robíte. My ďakujeme Miške. No, tak Miška to bolo ako z veľkej knihy. Mm. Takže tu by som sa spýtal, že v tej práci ste čo, dostávali 100 tisíc eur mesačne? To znamená, že ja obdivujem niekoho, že chodí do takejto práce a dostane za to pár euro a odpaluje mu to celý, celé, celého zdravie. Že reálne, keď viem, že mám robiť prácu, ktorá je riziková a poškodzuje mi zdravie, tak by som mal dostať príplatok. Ja som ale človek, že fakt, keby som potreboval prežiť, tak si nájdem prácu, ale vždy budem hľadať takú, ktorá je lepšia. Samozrejme, keby bola možnosť, že OK, nemám z čoho žiť, tak si nájdem najbližšie prácu, dobre, aj keby bola nejaká riziková na krátke obdobie, ale každý deň budem hľadať novú a lepšiu, aby som sa čím skôr z toho dostal. Lebo my zase Slováci máme tendenciu, no veď nás platia, ja viem, že to je také, ja viem, že to je preťaženie, ja viem, že by som mal skôr odísť. No a tým, že Miška neviem ako dlho tam robila, no tak toto všetko spôsobilo, že sa vám tam nakumulovalo obrovské napätie, čo sa týka v rámci pečenia, lebo všetko to, čo ste popísali, aj to, že ráno sa vám nechce stať z postele, je uh, signál slabej pečenie alebo natlakovanej pečenie. Takže vy potrebujete to, čo som pred chvíľkou hovoril, že vidíte, že tu máme dva rozdielne maily, ale zase, keď pozriete, ako fungujú energie, sú prepojené z, vzájomne, lebo obidva prípady môžu byť, že je natlakovaná pečen so žučníkom. Takže presne tie isté kroky. Buď boxeristické vrece, keď už tam nechodím, alebo si pustím romantickú komédiu a vyplačem sa. Alebo sa si pustím komédiu a budem sa smiať, až uh, budem plakať. Alebo môžete sa postaviť na špičky a púšťať sa na pety aspoň 10-15 minút a vytria sa do seba všetky napätia, všetky zloby, všetko to, čo vás prirodzene zaťažovalo, stresovalo. Čiže to je ako keby energetická očista. Potom krok 2 je určite pestrec na pečenie dobrý a môžete zaradiť všetky zelené potraviny, ktoré poznáte, keby ste to chceli zrýchliť, tak určite na pečeň je dobré uh, napríklad zelený jačmeň, ktorý vie tomu pomôcť, alebo mm, samozrejme ale green wavesovi. Potom je takisto dobré ešte na pečeň teplná úprava na parovanie, jemne kyslá chuť, že to by som mohla, ale tam zas pozor, lebo reálne vy teraz máte pečeň obličky slabé a ešte aj trávenie slezina, čiže tie orgány plus minus budú všetky líznuté, preto to, čo vám aj pomôže, je dlhovarené silné vývary alebo gonži kaše. Čiže keď neviete, tak si pozrite uh, elementy zdravia alebo 300-hodinová polievka, to vás naviguje a tam je aj gonži kaše sú popísané. No a čo sa týka konzumácie rôznych elementov uh, alebo potravín z rôznych elementov, takže kľudne vy sa vystrihajte nekvalitnému mesu, ťažkým tučným jedlám, lebo to trávenie je slabé, sladkostiam, mliečným výrobkom a keď pečivo nejaké kváskové, jeden, dvakrát do týždňa si dáte, je OK. No a všetko ostatné potom môžete papať. Samozrejme, len nech je to v čo najväčšej kvalite a sledujte, čo vám najviac bude chutiť. Čiže keď vám bude chutiť rýža s brokolicou, tak ju a s nejakou strukovinou, tak papajte. Keď, si, keď mi chutí napríklad nejaký nejaké kvalitné mesko s rýžou a s reďkovkou, tak takisto je to super. Čiže vy si odsledujte, ktoré jedlá vám sedia a z pohľadu piatich elementov jedno, či si dám cviklu, alebo si dám a, mrkvu, brokolicu, Hokkaido. No a to, čo ste aj spomínali, šatník, čiže tmavá, čierna, modrá, Takto sú obličky močový mechúr a zelené farby sú pečenžočník, takže to len potvrdzuje. Takže mm. treba prioritne krok 1 dostať zo seba napätie vonku a krok 2 potom tie orgány zosilňovať. Preto sa vám to, aj keď ste z práce odišli, mierne zlepšilo, lebo napätie je ako voda. To nie je stlačiteľné. Keď to mám v tele, to je ako keď máte plný močový mechúr a presuniem sa do druhej miestnosti, mne sa nepre, ne, neprestane chcieť cikať. Len sa stalo, že keď odišla z práce, tak to napätie prestalo narastať a ten tlak prestal narastať. Ale on v tom tele je a preto rozumné ho dostať z tela, alebo ak máte rada ešte nejaký šport, tak normálne za domom nejaký kopec, alebo keď sú schody, že máte niekde vonku schody, no tak každý deň ich vybehnem aspoň 20 krát a, čo, a tie posledné od 10 začnem intenzívne zrychlovať, aby každý ten beh hore idem do extrému, že a teraz si vždy poviem všetku tú zlosť, napätie zo seba dostanem a ideme fu, fu, fu, fu a bežím. Čiže takto sa s týmto dá pracovať. No, pri tom nákupe môže dôjsť ešte k rôznym situáciám. Mne sa vám včera stalo, keď som e, bol pri pokladni a vidím, predávačka sa tak zamyslela, keď chytila do ruky jednu, jeden z tých tovarov a potom bolo vidieť, že jej konečne jej svitlo ona si nevedela spomenúť, čo to drží v ruka, to bol karfiol, hej? Že... Jasne. <laughs> Názov jej ne, nenapadol v prvej chvíli. no tak takto môže tiež vyzerať niekedy náš stav, že nám už aj vypadne, že toto má takýto názov. No ale, ale to je presne to je tá uh, blúdna cesta, ktorou, uh, alebo blúdna puť, ktorou ľudia kráčajú oni sa fakt dopracujú k tomu, že uh, o 10-15 rokov na Carfiole bude napísaný, že Carfiol. Ano. Lebo oni nebudú... Alebo vygooglím to podľa nejakého fotoaparátu. Áno, alebo to budú fotiť, lebo ich mozog <laughs> nebude vedieť, čo je karfiol. Čo, je? No, no lebo tak ako dnešné moderné deti si myslia, že eh, a, kráva je modro biela. fial, fialová bola. Aha, istý, no, tak istý fialová. Čas, istý čas fialová. Záleží asi pod akým uhlom slnka sa na to pozerať. <laughs> No a ešte jednu otázočku od Mareka, takú kratšiu. Chcel by sa opýtať, že ako najlepšie pozametať s hemeroidmi? Mliečne výrobky nejem, sladké len v ovoci. No hemeroid je záležitosť hrubého čreva a srdcovo-cievného systému. Takže potrebujete posilniť hrubé črevo, čiže tam určite mliečne, pečivo a sladké. E, nekvalitné alebo ťažké tučné mesa nepapať, zaradiť e, vlákninu viacej, čiže napríklad celozrné obilniny, ako je rýža, pohanka, pšeno. Takže to vie tom, tým črevám pomôcť. Ak by som chcel pomôcť nejakým doplnkom, tak tam je greenwaysová chlorela je dobrá, alebo je napríklad kremelina dobrá, je na takisto črevo, alebo fiber vláknina, Takže keď neviete, ako tie produkty vyzerajú, môžete si kliknúť www.planetanatur.sk a e, potom ešte existuje na hemeroidy taká, že super mastička, to je balzam dymiacej rokliny. No a to zaberá úplne skvele, čiže máme to otestované, v podstate tá mastička niekedy sa predáva ako teplé rožky, lebo ľudia s tým majú a samozrejme pohyb je dôležitý, čo sa týka cievného systému, čiže zase tú krv vyživiť. Teraz bude jar, bude super napríklad medvedí cesnak, takže môžete ten srdcovo systém podporiť aj takto. Mm. Samozrejme cvikla, silné vývary sú dobré na srdcovo a, takže tieto všetky nástroje tam viete použiť. Toľko teda dnešný váš osobný strážca, čo sa týka zdravej výživy, Peter Planieta, toho osobného strážcu nespomínam len tak, leda bolo, pretože dnes je to presne 14 rokov, čo nás opustila dáma, ktorá si v osobnom strážcovi zahrala a zostala nezabudnutelnou. Na jej konte 415 cien, rôzne Emmy, Grammy a podobne. Kto by nepoznal aj po rokoch Whitney Houston, tak si na ňu môže ešte zaspomínať v pesničke, ktorú si dáme ako bodku, v ktorej tiež je to o utekaní. Chcem k tebe utekať, e, aby si ma držal v náručí, povieš mi zostaneš alebo utečieš. No a takto by mohla možno dopadnúť aj zdravá strava, keď za ňou budete utekať. Ona od vás neodbehne. Už ide iba o to, či pri nej zostanete vy, alebo utečiete zase raz do tých rôznych McDonaldov a podobných zariadení. Pán Planeta, bodku z vašej strany poprosím. Tak ja ďakujem veľmi pekne za otázočky a samozrejme ďakujem e, slobodnému vysielaču, že tu môžeme takto otvorene sa rozprávať a filozofovať a myslíte na to, že tieto relácie sú o tom, že sa snažíme ako keby ukázať tú cestu a tie možnosti a vy vždy sa držte toho, čo sme dostali a to je sedliacký rozum. To znamená, ak to, čo robím, ma robí lepším človekom, som vitálnejší, mám viac energie a mám viac radosti a, a môj život aj o 10 rokov uh, keď sa pozriem dozadu, sa cítim ďaleko lepšie ako predtým, alebo minimálne rovnako, ako som sa 10 rokov dozadu, tak je úplne jedno, čo robíte, lebo asi to robíte dobre. Ale ak cítim, že mi začínajú blikať kontrolky a cítim, že môj výkon ide dole, tak je dobré a múdre sa zamyslieť a na toto sú tu tajomstva zdravia. Lebo nikto múdro sveta nezjedol, ani ja, ale to z praxe, čo mám vyskúšané, sa snažím s vami zdieľať a teším sa, že niektorí z vás to aplikujete v tom svojom živote a prináša vám to takéto benefity, lebo to je účel tajomstiev zdravia. Takže ďakujem veľmi pekne a budeme sa počuť v budúcu stredu. Ďakujeme pekne aj my a z Banskej Bystrice pekný stále februárovi a dnes aj zasnežený deň želá Peter Kršiak. There's so much that you just don't see, but if you would only take the time, I know.